บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดโซรักเซียมการเตรียมตัวเดินทางปัดริกตาวันเน до п о ยสกิคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้วที่ม с и ิชอุปก о в а น ь ชชามาดัน อย่าลืมอะไรนะ Ты не повинен нічога забыть. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Табе потребны вялікі чамадан. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Не забудь замежны пашпарт. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Не забудь билет на самолет. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Не забудь подорожные чеки เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Возьми солнцеохоўны й крем เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Возьми солнцеохоўныя акуляры เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Возьми капелюш от солнца คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Хочеш узять карту дорог? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Хочеш узять туристичний довідник? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Хочеш узять парасон? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ Подумай об штанах, кашулях, шкарпетках. อย่าลืมเน็กไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ Подумай об гальштуках, раменях, пинжаках. อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ Подумай об пижамах, ночных кашулях и майках. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท Табе патрэбныя туфлі, сандалі і боты. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่ และกรรไกรตัดเล็บ Табе патрэбныя насоўкі, мыла і манікюрныя нажніцы. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟัน และยาสีฟัน Табе патрэбныя грабянец, зубная шчотка і зубная паста.